ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وكيل له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضار بسیار گرامی در این دنیا از صدر وجود این موجود به نام انسان الى یومنا هذا هر انسانی زم و عقیده خودش مشتری رضای خدا بوده است چه در عالم یهودیت چه در عالم نصرانیت و چه عالم مجوسیت و تا تمام هایی که در دنیا بودن از اون های متمرد و سرکش که قرآن عظیم و شان سیرت آنها را بیان کرده این بشر به و عقیده خودش مشتری خدا بوده مشتری رضای خدا بوده است طالب محبت الله بوده است و بزن و عقاید خودشان بسیارم افتخار داشتن چنانچه قرآن عظیم الشان می فرماید کل حزب بما لدیهم فرحون هر حزبی و گروهی به آنچه پیش خود دارد خوشحال است و می نازد و سرور دارد و تا بیاید به ما مسلمانها که در چنین مراسم ها چقدر شوق و اشتیاق داریم همه شما را جز محبت خدا و جز محبت کلام خدا چیزی دیگر سراسیمه نکرده است خدا کند که همان طوری که محب خداییم محبوب خدا هم قرار بگیریم شرط محبوبیت مختصر است و اگر تشریحش کنیم قرآن عظیم و شان تشریح همون شرط مختصر است انسانهایی که مخاطب مستقیم قرآن بودند و مخاطب اول محمد رسول الله و قرآن عظیم الشان چه اهل مکه چه یهود و نصارا که یکی از مسلمات هست که مخاطبان مستقیم پیغمبر اسلام و قرآن این سه گروه با سه عیده و عقیده مختلف همه آنها طالب رضای خدا بودند مشتری خوشنودی الله بودند مردم مکه که دیگه میگفتن غیر از ما دیگه کسی محبوب خدا نیست یهود و نصارا چنان ادعا داشتن که نحن ابناء الله و احباؤه ما به منزل فرزندان و محبوبان خداییم اما یک سری اعمالی را که انجام میدادند اون هم اعمال برای قرب خدا بود همه ادعا می کردن ما نعبدهم إلا حبا لله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا इन हमें طالبان ने محبت خدا طالبان رضای خدا پیغمبر آخر زمان با آنها روبرو است و خدای کریم به زبان این پیغمبر نسبت به آنها شدیدترین فتواها را صادر می کند با قل یا ایها الکافرون خطاب می شود قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء خطاب می شود چرا سخته کسانی که طالب رضای خدا هستند مشتری خوشنودی الله هستند قرآن به آنها خطاب یا ایها الکافرون میدهد قرآن به این مشتریان رضای خدا کفار اثیم میگوید قرآن آنها را شدیدترین الفاظ بر علیه آنها استعمال میکند و فتوای شرک آنها را صادر میکند و میگوید انما المشرکون نجسون از یک طرف قرآن خودش شاهد است حرفهای تاریخی نیستند آنها محب خدان طالب رضای خدان مشتری خدان و از یک طرف این صداهای خطرناک بر علیه آنها از طرف همون خدا درست شریفی روزی از روزها سید الاولین و الاخرین در حرم امن الهی میبینن اینها دور بر مجسمه ها تواف میکنن ها شرط دارند و بعضی ها کاملا